Instruoi el la corona criso. Unua parto. Iam pli ol cent mil casoi de infectoi, pli ol tri mil mortintoi, cai cent unu trafitae landoi. Ien, cia la corona viruso firme tenas la mondon sub premo. En CINIO cai en Italio, Milionoi da homoi vivas sub quaranteno. Ancao in Germanio, la publica vivo estas trafita. Celcai lerneioi estas fermitai, foiroi cae grandai eventoi estas mal annoncitai, centoi da infectitoi estas isolitai, du homoi jam mortis. Multai homoi zorgas prisia sano, cae la provo catenigi la viruson alportas diversain limigoin. Sed aput cio tio, la pandemio en quelcae sferoi havas ancau positivain effectoin, el ciui ni povas lerni ion. Unue, mal pli alta en aerigo de carbon dioxido. Char en la Cina i quarantena i regionoi la fabrico in elaboras cae la publica vivo estas prescau tutte haltigita la taxo de instituto en pekino la en aerigo de carbon dioxido en la tutta popola respublico reductigis ie prescau du de quin procentoi la bruligo de carbo en centraloi la otio malaltigis ie 36 procentoi nafto rafineioi reductis la productadon je tridec quar procentoi. Dum februaro en Cinio en aerigis ducent milionoi datunoi malpli ol dum la antaua monato. Char fabricoi ne laboras, cae la publica trafico lamas, en Cinio en aerigias ancau malpli da toxai nitrogen oxidoi oltio estis cutima dum tiu sezono. Lau indicoi de la NASA, la concentrigio de la nitrogen oxidoi, post la furoro de la viruso, reductigis je circa 30 procentoi. Satellitai bildoi de NASA cae ESA montras kiel la alicase dum tiu sezono cutima alta chargio per nebulo en la urbegoi de la lando, dum la pasintai semainoi subite estas mal aperinta. Cai bona por la climato estas ancao, che la corona pandemio signife reductis la tutteran teron aviadan traficon. Grandai eventoi, cai congressoi estas mal annunzatai, cai multai voyagiantoi duoble pripensas ciu ili vere volas voyaggi per aviadilo. Pli cae pli da aviadai companioi nuligas connectoin, cae retenas parton de sia aviadilaro sur la grundo. Cion tio instruas al ni? La coronaviruso trafas industrion cae aviadon sen dube grave. Samtempe, montras la nun momentai limigoi nova in perspectivo in de artecoi ogni provas sa redukti la monscalan en aerigon de carbon dioxido cun mal multe da successo nun rigardo al cinio montras che eblas ene de calcai semainoi spari miliono in datuno i da carbon dioxido et se tio o casa smalvolonte Nenur statoi, jus spertas, tio en tutte estas ebla por reducti la en aerigon de varmdomai gassoi. En la tuta mondo, milionoi da homoi mal pli flugas per aviadilo, cai evidente povas sin arangi cun tio. Negozai mitingoi estas plenumatai helpede Skype-o, anstatau longa al voyaggio. La spontana fina excurso per aviadilo ne occasas. Cio por multai homoi gis nun estis neimagebla, en la epoco de la corona viruso, tion nun la situatio dictas, ca tio povus effici ancao trans la epoco post la timo pri la corona viruso.